الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Islamska internet stranica Minber وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasnu dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. إنك فعال الله يعني أنك جانا اسم أنا من المشركين إسلامسكا إنترنت سترانيسا من بس ما ضرب طير في الربا أولى كلما فتح زمر أو سرافل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati.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 Pa nam je uzvišen Allah te barak je od spomenuo taj događaj u Kur'anu i u deset ajeta opravdao majku vjernika. A uzvišen je Allah te barak je od kaže لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب a u pričama prijašnjih naroda vi imate pouke. Vi imate pouke onome što se je dešavalo prijašnjim narodima i trebate uzeti i crpiti iz tih događaja pouke koje će vama koristiti u vašem životu. I ovaj događaj koji se desio potvora majke vjernika Ajše radijallahu ta'ala anha je sigurno jedan od najžešćih događaja i najžešći momenata koji se je, kojim se je suočio poslanik sallallahu alejhi ve selleme u medinskom periodu objave. Pa možemo kazati možda i više od toga, jer potvoriti čovjeka za, u pogledu njegove porodice je sigurno za muslimana, za mukmina veća uvreda nego da proliješ njegovu krv. Pa je, znači, ovaj događaj bilo jedno veliko iskušenje za vjernike a i za munafike da se pokažu ko su i šta su, a također je bilo to iskušenje za poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallame, jer je prošao vremenski period, a o tome nije bilo znači nikakve objave. Ova potvora koja se desila na majku vjernika radijallahu ta'ala anha, nije samo potvora na nju i nije uvreda nje, već je uvreda ne indirektno, već direktno poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallame. Jer kako kaže Ibn Abbas, nikada se nije desilo da je žena poslanika počinila nemoral. Nikada. Koliko je uzvišen i slavo poslanika? 124.000 ili više od 120.000 kako se navodio nekim predajama i vjerovjesnika i poslanika preko 310 i nešto nikada nije znači desila se desio se ne mora znači u žene nekog od poslanika ili vjerovjesnika. Pa kako da se to desi od najboljeg od njih poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve selleme A uzvišen Allah tebarak je od ta'ala kaže El khabisatu lil habisine wal habisune lil khabisat Nevaljale žene su za nevaljale muškarce. A žena koju čini nemoral mora, sigurno nevaljala A nevaljale žene su za nevaljale muškarce. A nevaljali muškarci su za nevaljale žene. Pa je to direktna potvora i uvreda poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kazali smo da je Aisha radijallahu ta'ala anha zbog svoje ogrlice koju je izgubila ostala sama u pustinji. Vidjela je da je karavana otišla ne primjetivši da ona nije u heudežu svome, u nosilici svojoj, pa su otišli i ostavili nju u pustinji. Pa je ostala na istom mjestu očekivajući da će oni uočiti da su ostavili Ajšu radi Allahu da Allah, pa da će se vratiti da je pokupe ponovo. Pa je zaspala, pa je došao tu Safwan ibn Muattal Zakwani i kada je vidio Ajšu radi Allahu ta'ala anha, rekao je inna lillah wa inna ilaihi rađiun. To se zove u arapskom jeziku al-istirđa. Al-istirđa samo izgovorio ta riječ. Mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Safwan ibn Muattal je ostao i za vojske, kažu islamski učinjaci iz dva razloga. Prvi razlog je to što je namjeravao da ostane, namjerno je htio da ostane, pa bi uvijek dolazio na mjesto gdje je vojska odcijela, pa ako bi neko zaboravio ogrtač ili koplje ili nešto drugo od vrijednog materijala, onda bi on to pokupio i ponio. Tako znači da ništa ne ostaje iza karavane. I drugi razlog jeste što je Safvan ibn Muatpal imao jako težak san. Kada zaspe nije ga mogao niko probuditi. U sunanu Ebu Davuda ima predaja i kod imama Ahmed u njegovom musnedu i kod Ibnu Hibbana, a ova predaja ima vjerodostojan lanac prenosilaca. Da je Safvan ibn Muattal bio jednoga dana u društvu sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame, pa je došla Safvanova žena i kazala o Allahov poslaniće. Kaže Safvan je čudan čovjek. Ako klanjam, on me udara. A ako postim, on me natjeruje da prekidam post i ne klanja sabah sve do izlaska sunca. Ne klanja sabah sve do izlaska sunca. Pa se je poslanik sallallahu alaihi sallam okrenuo prema Safuanu, a to je jako neukusna situacija da se žena tako poželi pred poslanikom sallallahu alaihi sallam muslimana. Pa valja se sada braniti. Pa kaže Safuan, o Allahu poslaniće, što se tiče kaže namaza, ona kaže klanja učeći dvije sure. Prvo znači prouči El Fatihu, nakon toga prouči jednu suru pa prouči drugu suru. A ja sam, kaže, čovjek mlad, ne mogu se srbiti. Ne mogu vas saboriti da ona prouči te sure. Ja imam potrebu za svojom ženom. Pa je udarao. Da mora znači da prije završi sa namazom. To je prvo opravdanje. Drugo opravdanje kaže, a ona je, kaže, ona posti dobrovoljni post. A ja sam mladić čovjek. Ako se ne može strpiti da klanja sunnet sa, sa dvije sure, kako će strpiti da posti cijeli dan? Kaže, pa je natjeram da prekine post. A kaže, što se tiče moga namaza poslije izlaska sunca, kaže, pa mi smo takvi, kaže, to je poznato kod nas u porodici. Nas niko ne može razbuditi, nemoguće je, kaže, da ustanemo prije sabah namaza. U vremenu sabah namaza, odnosno nemoguće je, znači, da ustanemo za vrijeme, ovaj, dok je ono određeno šarijatsko vrijeme sabaha. Već ustajemo nakon izlaska sunca i tada klanjamo, drugačije se ne možemo probuditi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve rekao dovoljno je kaže jedna sura. Dovoljna ti je jedna sura nemoj otežavati svojom mužu, dovolja jedna sura. A što se tiče posta, kaže, ne može žena postiti u prisustvu muža, osim uz njegovo odobrenje. U jednoj verziji se kaže, osim Ramazana. Ramazan ima znači poseban propis, tada ne mora žena pitati, jer je naredba Allahova te barak je otala veća i jača nego pokornost mužu. Kao što je pokornost mužu veća obaveza nego post dobrovoljni bez njegovog odobrenja. Pa je to stepenovanje znači obaveza i vađibata ne može, kaže, postiti osim uz njegovo odobrenje. A kaže što se tiče sabaha klanja kad ustaneš. Jer to je bio čovjek koji se nije mogao probuditi na drugačiji način. Nema tog sata i nema te osobe koja ga može razbuditi. Čovjek kada zaspe jednostavno oduzme se i ne zna za sebe i nakon toga da ništa više nije moglo probuditi, pa mu je poslanik sa osvajem, znači, olakšao sa te strane. Vidimo, subhanallah, da su ashabi poslanika, sallallahu alaihi wasallam, bili muškarci u pravom smislu riječi i darežljivost, i bogobojaznost, i hrabrost, i e, samilost, i sve što je postojalo dobrih vrlina, bili su ashabi poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pa mu je poslanik, sallallahu alaihi rekao, klanjaj kad ustaneš. Tako je imao težak san, da je dobio od zakonodavca, ili poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je dobio olakšicu da klanja sabah kada ustane. Da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kojim slučajem rekao Ne, moraš klanjati namaz u njegovo vrijeme. A on nije u stanju da se probudi. Nema toga koga može probuditi, načina da se on razbudi. To bi bilo opterećenje njega preko njegove mogućnosti. Pa mu je znači dozvolio da klanja namaz u njegovo znači, vrijeme, odnosno nakon isteka. Kada je došla žena Safuana, Ibn Malpala, šta je pitala poslanika Salala Sadam? Ove tri stvari koje mu je spomenula, sve tri stvari su vezane za vjeru. Pomenula je namaz koji klanja nakon izlaska sunca. I spomenula da je udara kada ona klanja i da joj ne dozvoljava da posti sve ovo bilo vezano znači za vjeru. Pa je nju zanimala vjera njenog muža. I tako vjernica postupa. Prvo gleda znači u vjeru svoga muža i u njegov hal i njegovo stanje odnosa Allahom te barek zala, pa onda gleda u njegov dunjaluk i u ono što posjeduje od dunjaluka. Tako da ne smije se znači ova predaja uzeti nikako kao dokaz da čovjek klanja namaz kasni sabah nakon izlaska sunca. To je zabranjeno šerijatski, takav namaz nije priznat, međutim, ko bude u situaciji kao Safvan, onda šerijat mu znači daje posebnu olakšicu. Allah te barak dala kaže Allahu je teofel enfuse hine meutiha wallati nem temut fi menamiha. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah je taj koji uzima ljudske duše kada odredi da ih uzme, pa kome odredi smrt, tu dušu ustavi kod sebe. A kome odredi život, vraća njegovu dušu. Jer ljudske duše izlaze iz ljudskih tijela dok čovjek spava. Pa onda uzvišen je Allah te bak dala onome kome je odredio smrt, zaustavi tu dušu, ono mu se više ne vrati. A onaj kome je određen život dalje, onda mu se ta njegova vrati. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pa kaže kada sam ustala, čula sam njegove riječi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Pa je rekla, fahammertu wajhi bi džilbabi, pa sam pokrila svoje lice sa jilbabom Pa sam pokrila svoje lice sa jilbabom Mi smo govorili da se ovaj događaj desio nakon propisivanja jilbaba I tako mi Allaha, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, nije me upitao niti jedne jedine riječi, niti sam čula od njega jednu riječ, osim to što je kazao, mi smo Allahu i Allahu se vraćamo iz čuđenja kako da tebe sad nađemo ovdje u sred pustinje. Šta se to desilo? Po noći. Rekao je tu riječ, kaže, tako mi je Allaha nije sa mnom riječ i drugi je progovorio, niti me je riječi upitao. Pogledajte, čestitosti. A sab koji je potvoren, nije sa njom časkao i pričao, ispitivao, ona je njemu majka, majka vjernika. Nije ništa. Riječ jedne nije sa njom, radi Allahu te Allaha, progovorio. Riječ jedne. Pa su, znači, nastavili ići dalje. U ome vidimo, kada je Ajša, radi Allahu te Allaha, kazala, Fahammertu vođhi bi džilbavi i pokrila sam svoje lice sa džilbabom, u ome je jasan dokaz da je pokrivanje lica u šerijetu legitimno. I da je to pohvalan postupak i da jedan dio islamskih učenjaka smatra to obavezom. Uzvišen je Allah te barak je otala kaže Ja ejuhan nebi kulli ezuvađike o benatike u nisa il mu'minin judnine alejhinne min djelabi bihin. Zalike edna ju'refne fela juzein. O vjerovjesniče reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika neka spuste svoje džilbabe ni svoje tijela. Džilbab. To je odjeća koju žena spusta. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže Fahammertu vodžhi bi džilbabi pa sam pokrila svoje lice sa džilbabom. Što ukazuje neminovno da je džilbab odjeća koja pokriva i ženino lice njeno cijelo tijelo. I ovdje vidite kako je došlo. Reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernim da spuste svoje džilbabe nizace. Ajša kaže, pa sam pokrila svoje lice sa džilbabom. Što jasno ukazuje da su ovdje poistovjećeni u propisu i nema nikakvog argumenta koji odvaja, znači, žene vjednika, žene poslanika sa oselem od, od drugih vjednica. Pa je pokrivanje lica u islamu legitiman postupak koji je bio poznat kod Selefa. Ibn Omar kaže, kako bileže Buharija, Nesaji i drugi, La ten teqibul muhrimetu, wala telbesul kafazejni. Žena koja je u ihramima neće staviti nikab, a nikab je ono što dolazi usko uz lice pa se priljubi, neće stavljati taj nikab, to ne znači neće pokrivati lice, nego neće stavljati nikab i neće stavljati rukavice. Što se razumije da mimo hađa da to žena radi, ne radi to dok je na hađu, što jasno ukazuje da se radi kada je to mimo hađa. I Esma, bin Tebi Bekri je govorila, sestra Ajša radijallahu talana, kaže, Kuna nugati wujuhana min ar-rijal, pokrivale smo naša lica od ljudi. Predaja koja ispunjava muslimove kriterije, ovaj, a bileži imam hakim i maliki i drugi. Pokrivale smo naša lica, pa ona nije majka vjernika, ona je sestra majke vjernika, ona je kao i bilo koja druga sahabika, pa smo, kaže, pokrivale naša lica. Ovo govorim iz razloga što se je pojavilo danas u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, ljudi pripisivaju se nekakvom znanju, pa napišu u knjigu i kažu pokrivanje lica haram. Nikad niko od na Dunjalu kod islamskih učenjaka tako nešto nije rekao, niti će reći do sudnjega dana. I to je montirano znanje, to se zove u arapskom džehlun murekeb, to su slojevi znanja, odnosno neznanja, volumatun ba'duha fel kabad, kako kaže uzvišeni Allah. Tam je jedna preko druge, nigdje kraja nema. Pokrivanja lica, haram. Zašto? Zato što se nađe čovjek koji pokrije svoje lice i uđe u opljačka banku. A što niste uspostavili Allahove propise, Allahove zakone, njegove granice, pa sankcionisali te koji čine tako, pokazali pred ljudima kakva će im konačnica biti, pa se niko ne bi usudio da stavi nikab ulazi u banku ili ulazi u banku. Da se osnovu toga poznati šarijatski propis koji je poznat islamu negira ili da se oskrnavljuje ili tako dalje, to je zabranjeno šarijatom. A Omer radijallahu ta'ala anhu je bio najžešći čovjek u pogledu pokrivanja žena. On je bio najžešći s te strane. Imam Buharija bilježi u svome sahihu da je jednoga dana A žene poslanika sallallahu alejhi ve su nakon što je propisan džilbab izlazile su na veče radi prirodnih potreba. Kad bi trebalo nekada izići da obavi prirodnu potrebu, išla bi daleko u pustinju jer su bili klozeti su bili izdvojeni van znači kuća i tog urbanog znači predjela, pa bi po noći izlazile tamo. Pa je jedne večer izišla Seuda. Seuda to je žena poslanika sallallahu alejhi ve koja je bila krupna žena. Kada je izišla pokrivena, ali Omer nju znao prije propisivanja hidžaba, Pa kada je vidio da hoda žena, poznao je da je ona. Pa kaže, seuda, dobro se, kaže, pazi, kuda si izišla i kuda hodaš, tako mi je Allaha, kaže, ne možeš nam se sakriti. Mi, kaže, znamo ko si ti. Pazi se, dobro. Omer radi Allahu ima hrabrosti da tako kaže Seudi, koja je žena poslanika Salosa. Od silne ljubomore prema ženi. Kaže, pazi kuda izlaziš i dobro se čuvaj. Pa je Seuda došla kod poslanika Salosa i požalila se i naljutila se na Omera. Pa je poslanik Salosa šutao. Ne može ništa kazati. Pa je nakon toga kazao, jeste, kaže, Allah vam je dozvolio da izlazite iz vaših kuća po potrebi. Kad ima hađetun, kad ima neka potreba, koju ako ne bi obavila neka od vas, bio bi njen život otežan ili dovela se njenom zdravlju, njen život u pitanju. Bilo da se oteža ili da bude, znači, više od toga. Omer radijallahu te alanhu je htio da zabrani ženama općenito izlaza. Držeći se riječi Allaha te barake u tala, o karne fi bujutikun i boravite u svojim kućama. Ovaj propis je objavljen ženama poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a nakon njih taj propis slijede sve žene kako kaže Ibn Kesir i drugi mufesiri, jer ako vredi za žene poslanika, onda vredi sigurno i za ostale žene. O karne ti vujute i boravite u svojim kućama. Pa stoga je ženi namaz u njenoj kući, i ako njoj dozvoljeno da iziđe u džamiju, ali je nje namaz u njenoj kući bolji nego nje namaz u džamiji. Namaz žene koja živi u gradu poslanika sallallahu alejhi ve selleme pored same džamije, u neposrednoj blizini džamije, nje namaz u njenoj kući je bolji nego nje namaz u poslanikovoj sallallahu alejhi džamiji koji vredi za hiljadu namaza. Namaz u njenoj kući je vredni. I o tome imaju hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme i govorio je kaže Ako vam žene zatraže dozvolu za izlazak iz kuće, nemojte im branti, ali kaže njihove kuće su im bolje. Pa ako je ženina kuća bolja za nju, kada se radi o džamiji, šta mislite onda kakva je žena kuća o tome kada se radi o izlasku u trgovinu, kada se radi o hodanju uz ulicu, niz ulicu bez nekih potreba. Sigurno da je tada ženin boravak u kući kudi kamo preći, kudi kamo preći i bolji za nju. Pa znači žena izlazi iz kuće samo po potrebi. Kako je rekao poslanik, sveme, Allah vam je dozvolio da izlazite po potrebi. Pa što god može čovjek uraditi, žena nema potrebe da izlazi da ona radi i da se izlaže pogledima i neprijatnim situacijama. Kada su Aisha radijallahu ta'ala anha i Safuan pristigli vojsku, počeli su ljudi da pričaju. Počela su bolesna srca da pričaju. I bolesna srca su sva na jedan kalup. Oni samo čekaju da se desi nešto. Da se desi nešto i da onda mogu polako pričati od jednog do drugog, od čovjeka do čovjeka, od skupine do skupine i da kažu, dovoljno je da kaže, pogledajte Aishu za kasnina sa Safuanom. Gdje su bili? Ne znamo, Allah zna gdje su bili. To je gore nego da kaže, učinili su tako i tako pa su počeli pričati. وَلَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ A onaj koji je preuzeo tu stvar u svoje ruke, njemu velika bolna patnja pripada. A to je bio Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Njemu da Allaha ono što je zaslužio. Omer radi Allahu talanu kada je čuo šta Abdullah ibn Ubej ibn Selul govori, htio da ga ubije. Kaže Allahu poslaniću, kaže dozvoli mi, kaže da ga skratim za glavu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve s.a.v. nemoj Omere da ne bi ljudi govorili da Muhammed ubija ashabe hatta la yakuna an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabe. Jer priča će ljudi nakon toga Muhammed ubija svoje ashabe. Niko ne zna ko je munafik. I ovo je bitna stvar. Niko ne zna ko je munafik. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio otkriti ashabima imena munafika da se to zna u društvu. To je znao jedan ashab koji je bio povjerenik tajni poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi nisu to znali. Ali Huzeife to nije pričao pred ljudima, jer je nipak nešto što je u srcu čovjeka i ti to ne vidiš, ti ne znaš. Čovjek klanja s tobom u safu i seždu čini, a ti ne znaš da on mu munafik. Kaže šejh Kišk, in ensa felen ensa. U arapskom jeziku se kaže majna izreka, ako zaboravim sve, to neću nikad zaboraviti. Znači ima jedna stvar koja se može zaboraviti. Kaže, bio je kod mene, a on je bio slijep. Bio je, kaže, kod mene jedan čovjek, mladić, koji je učio meni čitao knjige. On kaže, na primjer, slep, kaže, dohvatim, na primjer, komentar Buharinog sahiha i čitaj mi komentar tog dog hadisa. Ili dohvatim mi tekstir taj taj i čitaj mi knjigu istorije i tako dalje. I čita mu i ovaj slušaj pamti. I tri godine je taj bio dečko kod njega, ili momak, čovjek. Tri godine mu čitao knjige. Kaže, smatrao sam ga, kaže, da je moje dijete. Nikakve, kaže, razlike nisam pravi iz njega i moga djeteta. Ja mogu slobodno kazati, on njega više volio nego svoje dijete. Jer taj ga je poučavao o znanju i taj mu je čitao ono što je najvrijednije, riječ Allaha te barak riječ poslanika sallallahu alejhi ve Kaže nakon tri godine kaže da bi on došao, kaže sa službama bezbjednosti, kaže ujutru ju hapsio me. On tri godine mu čita i tri godine sabura uz njega da vidi šta šejh radi, šta priča, o čemu govori, da bi nakon toga došao sa policijom i on ga hapsio. Kaže, to nikada ne mogu zaboraviti. To su bolesna, to su munafička srca. U radu za islam nigdje ga na mapi nema. Ali samo jer se despa neka sitnica, odma je tu usporio se i odma nešto priča i odma kola, greške ljudi govori. Logično je da ljudi koji rade da imaju greški. Pa radi nešto Allahov robe, pa onda, znači, onda nakon toga priča. Tako isto je Abdullah ibn Ubej Musalul. Izlazio je u bitke sa poslanikom sa osanem, ne bi li vidio šta od ashaba da bi mogao šta kazati. Ove trblonje, tako zgovorili za ashabe, ove trblonje, oni ništa ne znaju nego samo puniti svoje stomake i na bojnom polju nema na bojnom polju znači niko nije ovaj strašljivi od njih i jedva čekaju da se vrate svojim ženama. Samo znači da im je zadovoljiti svoj stomak i svoje stidno mjesto, a na bojnom polju su strašljivi. Pa kad je to objavljeno, kažu mi nismo tako mislili. Kad je otkriven, znači njihov nifak i ono što čine. Stoga, Omer radijallahu te alanhu nije mu bilo dozvoljeno da ubije Abdullah ibn Ubej ibn Selula, jer kogod smatra da ubistom jednog ili dvojice munafika može se nešto promijeniti, on se vara. Jer iza svakog munafika ima još stotinu munafika koji žive. I ubiješ jednoga, eto, oni se izrode kod drvo. Ako padne jedan plod, ostalo je stotinu plodova. Ako padnu svi plodovi, opet ono daje nove plodove. Ne možeš to tako lahko uništiti. Već ova stvar treba sabur. A uzvišen je Allah te barek i otala će pokazati istinu i on će pomoći svoje robove. Jednoga dana je Omer Allahu te anhu kako bi Ibn sadu u svom dijelu Tabakatul Kubra i ova predaja osnova, ova predaja je kod imama Ibn Mađe i kaže imam Il Busiri da je vjerodostojna, da je Omer radijallahu ta'ala anhu sjedio u društvu sa Hababom ibn Laretom, pa je rekao mu, niko kaže nije preči za ovaj međalis da sjedi ovdje, kaže osim Bilala. Osim kaže jednog čovjeka. Kaže koji? Kaže Bilal. Bilal je preči Moezin. On je preči da sjedi ovdje. Hoće kazati zbog onoga što je proživio u džahilijetu od patnje pred mušicima. Kaže samo je on preči da sjedi ovdje u ovome međalisu. Pa je rekao Habab ibn Laret, kaže nije tako mi Allaha ovladaru pravovjerni. Nije preči, kaže od mene pa je zadigao svoju odjeću, njegova leđa sva izmasakrirana. Kaže, jednoga dana su, kaže, mušice upalili, kaže, vatru i napravili žar i kaže, stavili me, kaže, na taj žar i kaže, onda je prišao jedan čovjek od mušika i pritisnuo moje grudi, kaže, dok zemlju i taj žar nisu ohladila moja leđa. Kaže, nisu me, kaže, skloni dok nije zemlja se ohladila, kaže, na takav način. Kaže, nije on preči, znači da od mene sjedi na ome, na ome mjestu, pa je pokazao znači ono što su činili mušici. Uzvišen je Allah Tebarak je o teala, draga moje braće i cijenjene sestre, hoće da iskuša vjernike da iziđu iskušenja jači i da iziđu čvršći. Jedan arapski primjer kaže, ako l'avm ma kusir summe džubir. Najjača kost je ona koja se slomi, potom zaraste. Nikad više neće pući po istom mjestu. Ne puca, može pored, ali po istom mjestu ne može više pući, jer tu biva najjača. Kada se Aisha radijallahu ta'ala, ona vratila u Medinu, razboljela se je, a ne zna šta se dešava. Ona ne zna šta ljudi pričaju. Iako je sin Abdullah ibn Bej ibn Selula, koji se zvao Abdullah, koga je poslanik svala sebe nazvao Abdullah, tražio, kaže, o poslaniče, ako, kaže, budeš htio da neko ubije Abdullah ibn Ubeja, njegovog oca, kaže, puste da ja to uradim. Kaže, ja ne bi volio da gledam, kaže, ubiti svoga oca. Pusti, kaže, da ga ja ubijem. Pa je poslanik sa osvarem rekao, kaže, idi se, vrati svome babi, čini mu dobročinstvo. Pa nije dozvolio, znači, ni njegovom sinu da ga ubije. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, vratili smo se u Medinu pa sam se razbolila. No međutim, kaže, ne osjetim od poslanika sallallahu alaihi sallame one blagosti, one nježnosti koju mi je ukazivao dok smo, jer bili u drugim vremenima ili obično, što mi je, znači, običavao ukazivati. Nego bi, kaže, ušao kod nas, a ja, kaže, bolest, pa bi pitao, kaže, kejfe tikum, kejfe tikum, To je opće pitanje. Šta je, kako je? Znači, ne bi se obraćao samo njoj. A ja, kaže, ne osjećam i ne znam šta se... Kod imama Ahmeda ima predaja i kod Ibnu Hibbana da je poslanik sallallahu alaihi wasallam izlazio na put, pa bi kazao ljudima, Ajša bi bila sa njima na put, kazao bi ljudima, kaže, idite vi, a on bi ostao sa Ajšom. Pa bi se utrkivao sa njom. Pa kada je Ajša bila mlada, radijallahu ta'ala anha, djevojčica, pobjegla je poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, Pa bi nakon izvjesnog vremena, kada je Ajša dobila ovaj težinu, opet bi se sa njom utrkivao, pa bi onda poslanik sa osvijem pobjegao. Pa bi joj govorio, kaže, ovo ti je za ono. Poslanik sa osvijem se je tako lijepo ponašao prema Ajši i, kako kaže umu Seleme, pitali su je za neke stvari, je li tako i tako poslanik sa osvijem činio, kaže, možda je sa Ajšom, ali kaže, sa mnom nije. Imao je poseban respekt, posebno je volio Ajšu i to je ono što čovjek ne posjeduje, znači ne posjeduje u svojoj ruci. Pa bi se sa njom utrkivao A šta mislite onda kako bi se poslanik sallallahu alejhi ve selleme trebao obhoditi prema Ajši dok je ona bila bolesna? No međutim kaže nisam osjećala od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže nikakvu blagost ni nježnost, nego bi kaže tako ulazio samo pitao kaže kako je Ajša budući da se razbolila, nakon toga bi izlazio. Jednoga dana kako bilježi imam Muslimu svome Sahihu Ibn Hibban, poslale su žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme Fatimu, kćerku poslanika ali sa to kod Ajše, pa je došla a poslanik sallallahu alejhi ve ležao u njenom krilu. Pa je rekla ova Allahov poslaniće, žene kaže tvoje traže da budeš pravedan prema njima kao što se prema Ajši. Ovdje se misli na pravednost srca. Da voliš sve žene kao što voliš Ajšu. A poznato je bilo da je poslanik Salao Sarme volio Ajšu više nego što je volio druge svoje žene. I to je ono što čovjek ne posjeduje, znači u svome srcu. Pa kada bi se Allahov poslanik slučajno naljutio na neku od svojih žena, onda bi ona poklonila svoje veće Ajši, samo da Ajša odluti poslanika, sallallahu alaihi wa alihi pa su poslale Fatimu, kćerku poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da kaže Allahovom poslaniku da bude sa i drugim ženama kao što je sa Ajšom radijallahu ta'ala anha. Opet ovo kažemo, ovo je ono što čovjek ne posjeduje u svojim rukama. Da li će čovjek jednog muslimana voljeti više od drugog, to nije u njegovoj ruci. Da li će voljeti jedno dijete više od drugog, to nije u njegovoj ruci. Da li će čovjek voljeti više jednu ženu od druge žene, to nije u njegovoj ruci. Ali ne smije nepravdu činiti zbog te ljubavi koju, znači, ima u svome srcu i mora je znači ovaj nastojati prikriti da je što manje pokaže. Kaže, a poslanik sa osvrme šutao, kaže, žene, kaže Fatima, tvoje žene, Allahov poslaniće, traže da budeš prema njima kao što si čerke Abu prema Aisha radijallahu ta'ala. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao je Fatimi, voliš li ti mene? Kaže, volim u Allahu poslaniće. Kaže, ako voliš mene, kaže, onda voli ovo ovdje pored mene. Kaže na Pa je to Fatimi bilo dovoljno. Pa se okrenula i izišla. Došla je kod žena poslanika sallallahu alejhi ve sallam i obavijestila o čemu se radi. Pa su kazale nisi nam ništa koristila, ništa nam pomogla nisi, kažu, idi ponovo pa se obrati poslaniku sallallahu alaihi sallam. Pa je kazala tako mi Allaha neću više ići. Pa je Pa su poslale Zeyneb bintu Jahsh. A kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, njen položaj, i njena deređa je kod poslanika sallallahu sa vaselem bila otprilike kao moja. Tu smo negdje. Možda je za nijansu Ajša imala veći stepen, ali kaže tu smo negdje bile. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, nisam nikada vidjela žene da je bila bolja vjernica. Ovo svoje inoći govori, o svojoj inoći priča, ali neće nego pravdu. Kaže, nisam vidjela nikad žene, kaže, da je bolja mukminka i da je imala bolji din od nje. Niti sam, kaže, ikada vidjela bogobojazniju ženu od nje. Niti sam, kaže, ikada vidjela iskreniju ženu i da iskrenije priča što ona. I kaže, nisam nikada vidjela ženu da je više spajala rodbinske veze što ona. I nisam nikada vidjela ženu da je više davala sadake što je ona. Osim, kaže, što je imala jednu malu mahanu, kaže, mogla se je brzo naljutiti. Ali da bi je opravdala, kaže Ajša radijallahu talanha, no međutim, ona se je, kaže, tako brzo odljutila. Odljutila bi se brzo, nakon što se naljuti, brzo bi se odljutila. Pa je došla i pričala poslaniku, svala vasaleme, ono što je govorila Fatima, ali je u jednom momentu je uvredila Aisha. A kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem na mome krilu. I ja kaže gledam u njega ispod oka, kaže hoće li mi kaže dati dozvolu da joj kaže vratim. Neće da priča dok ne dobije dozvolu. Pogledajte kako su žene poslanika sa svem poštivale Allahov vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže čekam dozvolu. Kaže pogleda u mene, kaže pa sam zaključila sa njegovog lica da on nema ništa protiv da joj vratim. Kaže pa sam joj kaže odgovorila i kaže nisam je kaže ni malo štedila. Kaže pa sam joj odgovorila i dala je odgovor kaže tako, da je nakon toga ušutala, pa je rekao poslanik sa osram, kaže, jeste, kaže, to je, kaže, kćerka Ebu Bekra. Svidjela, to je kćerka Ebu Bekra. Bileži vam Buhari u svome sahihu od Aisha radijallahu ta'ala anha, da je rekla, rekao je poslanik sallallahu sveme jednog dana, o Aisha, ovo je, kaže, Džibril, on te selami. Pa je rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, i neka je na njega Allahov mir i spas. Allahov poslaniče, vidiš ono što mi ne vidimo. Aisha radijallahu ta'ala anha je imala je veliki stepen kod poslanika sallallahu alaihi, alaihi wasallame. No međutim, pored toga, kada se je desila ta fitna i kada se je desio taj slučaj koji je bio poznat kao hadisetul if, ili slučaj potvore i iznošenja potvora, o čemu je uzvišen Allah te barek zala objavio posebne ajete u Kur'anu, suri Nur. Nije Aisha radijallahu ta'ala anha nailazila na blagost i nježnost i lijepo obhođenje koje je navikla da vidi od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. No međutim, tu je najveći problem i musibet što Ajša ne zna ništa o događaju. Ona ne zna šta se dešava. Ne zna šta kruži i šta medijinsko društvo govori o čemu se priča. Pa je Umu Mistah, jedna žena po imenu Umu Mistah, tijela da ukaže Ajša. Ona je vidjela da Aisha djevojčica koja je uvijek mlada i ne zna i nije skužila o čemu se radi. Pa je htjela da je ukaže na ono što se dešava. Pa je jednoga dana izišla sa njom namjerno namjerno da joj kaže. Pa se je spotakla, učepila je svoju odjeću, pa je pala, pa je ustala, pa je rekla, te i se mista. Kaže, ponižen neka je mista. To je njen sin, njen sin, ponižen neka je mista. Pa je rekla Ajša, kaže, kako si kazala ružne riječi? Za tako govoriš o čovjeku koji je bio na metru, bez obzira što ti je sin. Pogledajte pravednosti Ajše, radijallahu te alana, majke vjernika. Kaže, za tako govoriš o čovjeku koji je bio na bedru? Kaže, Čeri moja draga, zar ne čuješ, kaže, šta ljudi pričaju i o čemu ljudi govore? Kaže, pa mi je kazala šta se priča. Pa mi je kazala, kaže, o čemu se priča, o čemu se to vodi priča o vedinskom društvu. Kaže, pa se je moja bolest još više povećala. Pa sam se još više razbolila i bilo mi je još teže. Ovdje vidimo da je Aisha radijallahu ta'ala anha bila pravedna žena. Pogledajte, o svojoj inoći, kaže, nisam nikad vidjela bogobojaznije žene Nisam nikad vidjela sve njene fadilete i sve njene dobre osobine spominje. I kada spomene lošu osobinu, spomene ono što je dobro u tome loše. Ona jeste brzo se ljutila, ali brzo bi se povratila. U minuti se naljuti i odljuti i sve opet ide napred. I to je svojstvo mu'mina. Nije svojstvo mu'mina da se naljuti da se ne zna odljutiti. To nije svojstvo mu'mina. To je ružno i to je pogodno svojstvo i koga ima mora ga gledati da ga se kotariše što prije. Može se desiti da se naljuti, no međutim dok se naljuti, to su trenuci da se čovjek odluti da sve zaboravi. I tako treba. I ne treba nikada pamtiti nekome što ga neko uvrijedio, što mu je kazao ružu riječ i slično tome, nego treba oprostiti. Pa je obaveza da čovjek brani vjernika, mu'mina. Kada nešto čuješ u mu'minu, odma ti je obaveza da ga obraniš i da nemaš ružno mišljenje o njemu, kao što je uradio Muad ibn Džebel kada je čuo o Kjabu ibn Maliku, poznata je vama priča Kjaba ibn Malika koji su zabilježili Buhari i muslimi sa birači sunena, kada je zakasnio na izlazak na bitku na Tebuku. Ili je okljevao pa je vojska otišla pa ih više nije stigao. Pa kada su izišli pitao je poslanik Salao Srme šta je uradio Kjab. Pa je rekao jedan čovjek, kaže, ostao je od Benu Seleme, ostao je, kaže, pa ga je uvrijedio, ostao je zadivljen sobom i svojim odjećom i tako dalje, uvrijedio ga Kjaba. Pa je ustao Muaz ibn Džebel i kaže, ružno je to što si rekao. Allahu poslaniće, tako mi je Allaha mio Kabu ibn Maliku kaže, ne znamo ništa osim dobro. To je ružno što si rekao. Pa je obranio brata muslimana. I tako je obaveza čovjeku dok čuje nešto o bratu muslimanu, da odmah ima lijepo mišljenje. Ne znam koliko da ružno kaže, o tebi je obaveza, na tebi je obaveza da imaš lijepo mišljenje o, o svome bratu muslimanu. Pa nakon toga, ako se ispostavi da je čovjek pogriješio ili napravio prestup, onda mu tražiš 70 opravdanja. Kažeš prvo to nije tačno, to je nemoguće da tako nešto moj brat uradi musliman. Ja to ne vjerujem nikako i neću da vjerujem. I kada ti se potvrdi nepobitnim argumentima da je on pogriješio i da je uradio, e onda mu tražiš 70 opravdanja. Kao sam sebi da tražiš. Kada čovjek pogriješi i kaže, ako me neko upita što će sad reći? I onda konta. Ide jednu po jednu tačku, razmatra je detaljno, ako kažem ovo, znači će to i to i to. Ako me on upita, morat ćemo odgovoriti tako i tako. E tako i svom bratu tražio 70 opravdanja. Ako mu ne nađeš nakon 70. opravdanja onda reći da mu Allah oprosti imeni i njemu, to je sigurno bilo, to je sigurno ljudska slabost. A nikako znači nije sa čovjeku znači da uvrijedi svoga brata muslimana ili da odma povjeruje u ono što se znači plasira, jer dosta puta te stvari nisu istinite. Safwan ibn al-Mu'attal, taj časni asab poslanika sallallahu alaihi wasallame, je izlazio na ulicu i izvukao bi sablju. Kaže, ko ponovi ili ko kaže predamnom da se je tako nešto desilo, ja ću ga ubiti. Čovjek čedan, častan, nije sa Ajšom radijallahu talana riječi jedne jedine progovorio. Kako bi sebi čovjek mogao, koji riječ jedne nije progovorio, da dozvoli da nakon toga pomisli nešto ružno o svojoj majici. No, međutim, bolesna srca su napravila od toga, napravila su fitnu. Pa je izlazio sa sabljom i govorio da će udariti po vratu onoga ko bude tako nešto govorio. Ovo je bilo jedno veliko iskušenje i za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i za Ajšu, i za Ebu Bekra, i za njegovu suprugu, majku Ajša radijallahu ta'ala i za sve muslimane. Pa se tu pokazala vjernička srca i pokazao se pravi iman. Navodi se u predajama da su ashabi pričali znači o ome događaju, to se je prepričavalo. Pa je došla žena Ebu Ejuba Lensarija i kaže mu, jel čuješ šta ljudi pričaju? Pa je upitao Ebu Ejuba Lensari svoje žene, kaže, dobro, Bili ti, kaže, tako nešto uradila? Bili ti počinila ono što se pripisuje Ajši? Da si bila na njenom mjestu? Kaže, tako mi je Laha ne bi. Kaže, tako mi je Laha, Ajša je bolja od tebe. To ti je dovoljan odgovor. Pa se znači, oni najčvršći ashabi ostali, znači, prisebni i odbijali takve potvore i nisu, znači, povjerili ono što su bolesna srca pričala. Mi ćemo uz Allahu te barake u tala pomoć sutra večer nastaviti i završiti, ako Bog da ovu priču u koje je uzvišen Allah te barek tala htio da održi ders i lekciju vjernicima. Kako trebaju da se ponašaju. Kako trebaju kada čuju potvoru na muslimana, kako trebaju da reaguju i kako trebaju da stanu u odbranu svoje braće. Molite uzvišenog Allaha te barek je otala spouči našoj vjeri. Popravi naša stanja i stanja naših porodica i da nas učvrsti na istini. Na riječima la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih.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 Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت لرب العباد islamská internet stranica Minber. Allahu